Atėjus sėkminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo užėsys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje buvo žydų, pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam užėsiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrė jie klausinėjo, Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtają kalbą? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, Kretiečiai ir arabai mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia. O kiti šaipėsi. Jie prisigėrė jauno vyno. Tada stojo Petras su vienuolika ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judėjo žmonės, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnėjum žinoma, įsiklausykite į mano žodžius. Šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos trečia dienos valanda. Bet čia įsipildė pranašo Juelio pasakyti žodžiai. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savosios dvasios ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklų aukštai danguje ir apačioje žemėje parodysiu ženklų, kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų saulė pavirs tamsybe, o mėnulis krauju. Prieš ateinant didingai ir šlovingai viešpaties dienai ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote. Taigi tą vyrą Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorelių rankomis nužudėte prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Juk Dovydas apie jį sako, Aš visuomet prieš akis turiu viešpatį, nes jis stovi mano dešinėje, kad nesusviruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, krikštavo mano lūpos ir mano kūnas ilsėsis su viltimi, nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų pasaulyje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėriai ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje broliai, norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis ir mirė, ir buvo palaidotas, o jo kapas yra pas mus iki šios dienos. Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikuonis užimsęs jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikelimą kad jis neliksęs mirusiųjų pasaulyje ir jo kūnas nesupūsęs. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Dievo dešinės išaukštintas jis gavo iš tėvo šventosios dvasios pažadą ir ją dabar išliejo. Jūs tai matote ir girdite. Juk nedovydas pakilo į dangų. Jis pats kalba. Viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojai po tavo kojų. Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai. Dievas padarė viešpačių ir mesijų tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Tie žodžiai vertė vėrė jam širdį ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus, ką mums daryti, broliai. Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmis. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Dar daugeliu kitų žodžių jis primiktinai ragino juos ir sakė, gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės. Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie tris tūkstančius. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir visa turėjo bendra. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, džiugiai ir taurė širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visos liaudės mylimi. O viešpats kasdien didino jų būri tais, kurie ėjo į išganimą.